ู้สึกรู้สึกเป็นยังไงบ้าง อ่า ก่อนไม่ได้ไม่ค่อยได้พูดแบบนี้哎，今天指引然后感觉怎么样挺好ดียังไง ดี好ั好哎，怎么样豪华呢能更多的看到自己啊，很很热很懂懂我的รู้ขึ罗นไอ้ไหมแสดงให้เห็น呃。 他哎，出来看到什么？看到什么？出来给你看的是什么？看到称心对别人的那种，看到自己的恶念啊。因为，哎，每去，吃饭的时候，就感觉很不自在，很不自在。然后看到恶念，马上就能觉知自己心里有这个恶念，马上就感谢别人，然后自己发泄了自己的恶念啊。就每次吃饭的时候，就 เคยปิดว่าจะนานแบบนี้ไหมตอนกลางวัน？，อันนี้ไม่เกี่ยวกลางคืนนะ。ไม่ได้พูดนานเลยอันนี้เคยไหม？杨克春说的没有。有要求过的，但是严格遵守的没有。嗯我的感受是这样，就是我会觉得，呃，因为直语嘛。 你会有一些话想要说出去，想，呃，想要说，然后没有问不能说，然后然后就会变得说， <laughs> 有一种那个能感受到这种要要说的那个呃欲望，这是第一点。第二点的话，等一下，哦，不来。 <laughs> 然后第二个就是是不是说啊，要要学什么那个小师傅，要要用别人跟心跟别人说，没用，哈哈哈。这不大，就就是不是你心里跟别人说，别人也不会做得到什么。因为比如说我我那个在取饭的时候想让别人帮我再递一个东西，嗯，别人不知道的。嗯。然后我还是肢体语言比较好用，指一指他就知道了。嗯。嗯， ที่ทางน้องที่น้องผู้ย่างนะว่าบอกว่าว่าถ้าใช้ใจขนาดอะไรภาษาใจภาษาใจ แต่มันทำก็มันใช้ไม่ได้ไม่มีใครไม่มีใครเข้าใจต้องใช้มือต้องใช้ตัวว่าทำย่างนั้ไม่มีใครเข้าใจ我们曾经止语的话，六七天止语就可以，就能学会。

ก็ดีละ เพราะว่าที่จริงในใจเราก็พูดเยอะอยู่แล้วนะ แต่พอเราไม่ได้พูดมันก็เลยเห็นชัดว่า มันที่ยังพูดข้างในใจในตลอดเวลาเลย其实那其实那我们的心，它一直都在说，一直都在说。因为平时没有止语的话，就把话给熟悉不น到。现在止ั的话，就可以看得很清楚，自己内在的语言很多，它会不会说，就可以看得。 ครูบาอาจารย์รูปหนึ่งหลวงปู่นัทฮันนะเป็นพระเวียดนาม พระเซนเวียดนามท่านบอกว่าในใจของเรามันเหมือนคลื่นวิทยุวิทยุนะเปิดตลอดเวลาเลยเรดิโอออเดอร์ไทม์นอนสต็อปภาษาเยอร 越南的法师他已经走了，他就他开始他讲法说，他说我们的心呢就像一部电视机一样，他一直都开着，从来没有停过，就这个电视机开了以后没有关过，没关掉了就一直在那里聊。เปิดทิ้งตลอดเวลาพูดอะไรเยอะแยะมากมายแล้วพอลรามันไม่ได้พูดมันอึดอัดไหมมันถึงว่ามันรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่พอใจไหม 这样子原来没得说，也没感觉到那个心里面很烦，就是很很很苦的那种，就是样很很烦躁，因为个时候。嗯，但是老是跑出去，有一点，有一点。嗯嗯。นิดหน่อย แล้วพอ แบบ จะสื่อสารไปแล้วเพื่อนไม่เข้าใจเนะี่ยมีความไม่พอใจนะไม่พอใจตัวเองที่สื่อสารไม่ได้ หรือไม่พอใจเพื่อน ที่ไม่เข้าใจไหมมีไหม当当你用那个心要跟人家打交流的时候，人家不知道，我们这个时候心有没有起不高兴，这个生气，生自己气或者生别人的气？呃，没有没有生气，就是着急想要那个东西，最后就用身体语言直接指给他们看。ไม่ไม่มีไม่มีไม่พอใจแต่ในก็เพราะมันไม่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเขาก็ใช้มือใช้ภาษามือภาษาขวาให้หมือ ที่จริงเมื่อเมื่อสิบสามสิบสามปีที่แล้วนะมีคนหูหนวกนะไปอยู่ที่วัดป่าสุกโตไปอยู่หลายคนอะ่ะประมาณยี่สิบกว่าคนไปปฏิบัติธรรมสี่สิบวันที่วัดป่าสุกโต在十三年前呢，有一有一组人呢，他是就是那个聋的啊，聋的耳朵聋的人到斯卡特市，用功四十天。 แต่ก็มีร่ามไปด้วยนะแต่ก็ใช้ภาษามือสื่อสารกันนะโหยากมาก也他也有就是有有就是用手的老师啊，手语，哎，也有手语老师，实在过程当中非常เพราะว่าแบบสอนคำว่ามีสติคำว่ารู้สึกตัวนี่ะภาษามือที่เป็นเขาใช้ภาษาธรรมะเนี่ยมันแทบไม่มีเลย 叫他叫他们说，哎，有哎有结节，哎有结节来训练决心，可以有决心了，但是非常困难，因为你用只用手嘛，啊，因为不知道哎没办法，就是结果就是非常焦虑，非常困难。แต่หลวงพ่อเขียนสอนแบบนี้นะลองจับหลวงพ่อเราไม่ไผ่ แล้วก็ให้เขาจับเลยแล้วถามเขารู้สึกไหม เดาไม่ไส่คล้ายๆ แบบนี้แหละน่าจะได้ให้เขาสัมผัสเลย จับก็รู้สึกใช่ไหมมัน มันแข็งหรือว่ามันหยาบเลยก็รู้สึก รู้สึกไหมจับดิรู้สึกไหม试一下他这样试一下怎么样对感受到感受得到很清晰就有一把凹凸不平的上面这一边很光滑มันไม่เหมือนกันใช่ไหมความรู้สึกแต่ละครั้ง就是那个感就是那种觉知力的不同对ที่จริงทุกอย่างก็ได้ลองลองสัมผัสแบบนี้ก็ได้นะเรา可以试一下这三个 ใช่ไหมแบบอันนั้นเบาะอันนี้พื้นมันต่างกันไหมลองสัมผัสเบาะรับรอบหนึ่งสัมผัสพื้นรอบหนึ่งต่างกันะรู้สึกหมรู้สึกตัวเป็นยังไง ที่จริงจะรู้ว่านุ่มหรือรู้ว่าแข็ง ก็ไม่ได้สำคัญนะแต่เรารู้ตามที่มันเป็นจริงใชนหรู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหละ สัมผัสแล้วรู้สึกอย่างไรก็อย่างนั้นแหละ其实呢，我们说这个垫子、地板、硬啊，我们在记忆里面是不对。在记忆里面，你不用去说它你的味，但是呢，我们来向来觉知呢，就是在当下，确确实实、真真正正，就是真实的，就是你的这个接触，我知道。 就在当下，哇，就是这样，在当下。แล้วก็สัมผัสตัวเราเองนะสัมผัสตัวเองก็ได้然后可以也可以来解决自己反正是怎么样的嗯รู้สึกนะรู้สึก感觉怎么样有感有觉知吗有温度嗯很柔软肉体的感觉肉的感觉哈哈哈哈哈 应该不感觉，肌肉的感觉是你造就以后的感觉。ก็คือแต่เราไม่ไม่ต้องไปเราไม่ได้คิดใช่ไหมมันรู้ของมันเองมันสัมผัสแล้วมันรู้สึกใช่ไหมมนั่นแหละเราสัมผัสแล้วมันรู้สึกนั่นแหละมาก็ว่าเออหลวงพ่อท่านสอน สอนน่ารักดีนะบางทีสอนใช้ภาษาเขาไม่เข้าใจเขาใช้ภาษามือไม่เข้าใจแต่ให้สัมผัสลงไป咱把这อาตมาก็สอนนะตอนนั้นบวชสองสองภาษากว่าก็ได้สอนเป็นบางช่วงก็ โอ้ก็เขาไม่ค่อยเข้าใจยากเหมือนกันปาดู

心回到家的感觉，嗯， <laughs> 那个时候就想，哭，但是没有哭出来。括现在也是，就感觉从来没有过的感觉。感 รับขับมานะมันเกิดอารมณ์นะอารมณ์อยากร้องไห้ อารมณ์ดีใจแล้วก็เราเราไม่ห้าม แต่เพียงว่าเราก็กลับมารู้สึกตรงนี้นะ เนี่ยบางทีถ้าเรารู้ทันอารมณ์เช่นอารมณ์เศร้ากำลังจะมาอยากจะร้องไห้ หรืออารมณ์ดีใจมากๆขึ้นมานะทีก็เราก็กลับมาเนี่ยโอเค当我们的情绪，比如我们很开心的时候啊，或者我们就是就是有开心的情绪，或者有伤心的情绪，想要哭的时候啊，这个时候呢，很难过或者很开心的时候，我们就可以解决。 回到前几年的时候，这个情绪他就没有，心妇这个就不会跟这个情绪在一起，好像平静了。嗯，平静了呢。就平静了。哈哈哈哈哈我三月份，我三月份的时候也有他这个感受，然后包括的话会觉得，呃，就是灯塔就像家一样，包括这次来，我跟朋友讲的是说回灯塔，就回家那种感觉，然后。 我这次会有一个明白，是为什么我会觉得这里是家，因为在这里，嗯，我以前会觉得是因为，呃，家啊，因为了，因为，修行者啊，因为禅堂。然后这一次我会知道，其实是因为在这里的时候，我最多能感，我最我最多能感受到自己的时候是在这里，所以就是占有家的感觉。因为这里没有什么别的东西让我分散注意力，就只能是自己，只有对自己感兴趣。我好到你。 สิ่งที่คิดว่าหวานนี่เป็นร่างกายทั้งคืนแน่ช่วงนี้เขาก็รู้สึกว่ามึงมึงที่จริงในเขารู้สึกว่าเป็นว่ามึงก็อยู่ในที่นี่เขาหาเจอ

ถึงหกรู้สึกว่าว่าที่ใจกับงานับวากับงาบ้างเองก็ก็รู้สึกว่าว่าหลายปีพังมาที่ เพราะที่เออดูแลดูแลตัวเองจิตใจดูแลตัวเอง 那个是我今天有一个那个现象哈，就是因为呃要回国了嘛， <laughs> 就是今天心突然就。 回到自己的这个道场了，然后那个我刚开始从十二点一直走到两点半，就觉知很近很平稳，然后走累了候坐在那儿，这一坐就开始，完就觉得心一下就回到自己的道场了，就那种法喜就开始给别人讲法，哎呀，拼命的讲，回到自己的道场，回到国内了，啊，回到国内了。 就开始讲那个杜中禅有多好，就开始讲，哎，讲的我都那个脑子里哇使劲讲，讲的我没有办法了，我就嗯，就会悄悄还讲，哎呦，我这怎么办？说就站起来走吧，走还讲，哎呦，我说这就是给大家讲话特兴奋，跟他说杜中禅怎么样觉知自己，就又使劲的讲。后来我实在讲的。 脑袋都大了，觉得太累了，不行，我就拿起了手机，说看会儿访谈吧，呃，就开始敲钟了，然后我一下就就明白了一件事情，就是我参加那个《龙虎帮的访谈的是，你看完，我临走他问了一下阿江半山，就说我回到国以后哈，应该注意的是什么？他就说。 你就那个觉知当下，就是把自己的心身心安在一起。实际上，我今天这个现象，我一下就知道，我回国以后一定就是最大的问题就是肯定是兴奋，讲讲讲讲，就今天似的， <laughs> 肯定是这样。所以我一下就知道，哦，我回国以后最大的问题是什么呢？ <laughs> ายก็กลับบ้านที่เหมือนชิงที่ที่ที่วัดนกับวัดของเขาเองแล้วพอกลับถึงวัดเลยเนี่ยเขาก็พูดธรรมะพูดธรรมะพูดเย่เย่เย่เย่พูดภาษาก็เต็มไปหมดเลยก็พูดเขาว่านึ่งจงตรงก็พูดนั่งซ้ำจอก็พูดพูดเดินเนยมากมากเพราะว่าอยากจุกก็จุกไม่ได้มันก็พูดต่อ ปีกว่าก็ก็เปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะนะจิตใจเปลี่ยนแปลงใช่ไหมรู้สึกตอนมาใหม่ๆหน่าสงสัยไม่เข้าใจอะไรอันนี้ก็เราเรา在想事情 好的分析事情，所以老对这个没想。我คิดความคิดเยอะๆมันก็คิดเยอะๆก็คิดแล้วก็คิดแล้วก็อะไรก็คุมาคุมาตกคุมาแ่แตกมันลงไปทำทันม่แต่ตอนนี้พวกเดียวก็แบะอะไรก็กว่าอย่างนั้นอย่างนี้ม่แต่ตอนนี้ก็

就是觉知力真的很强，一个念头过去清清楚楚的就那样走，平平的走。为什么换了一个姿势以后就就开锅了？我就特那个，就给人别人讲法的那个特激烈讲的，我清清楚楚看得见讲法就是停不下来。这 <laughs> 这不为什么？我就想不要讲了，不要讲了，就这样剁手也还在讲。好我在努力们他说的清楚了。好， <laughs> 娃娃娃，好，娃娃娃，他们都在爱来，莱， 认证能诶ไปที่น่งจงกงข้ามามึงใช่สิจริงสิงอ่ะสมัครใครจะนางจงกงค่ะว่ามึงสองชั่วโมงมันก็มันก็ดีอ่ะมันก็ชักเครื่องรู้สึกมันก็ชักเครื่องอะมันก็มีคนที่ขุดขึ้นมามันก็เห็นเดีวก็ก็จบอะแต่ไม่รู้ทำอย่างไงครับปีอย่างที่ซ้ำจังหวะแล้วก็อ๋อมันก็ทำมาแอ้พวกทำม่าเยี่ยมมันก็ผูกขึ้นมาจะทำก็เป็นอย่างนั้นสร้างให้เคืออะไรนั่นแหละคือมันเป็นอารมณ์อารมณ์พอมัน พอมันได้ความเข้าใจอะไรมันก็มีอารมณ์อยากจะบอกอยากจะอยากจะพูดธรรมะเนี่ย只是内在的一个情绪，就是我们每个人都会有的，就是一种境界的经过。然后呢，哎，因为有因为现在越来对佛的越来越了解的越来越多了，所以就是感自己感受到好了，就想去跟人家说，这是很正常的。 อย่างที่เคยเทศใช่ไหมหลวงพ่อบอกให้รู้จักทำตัวเหมือนก๊อกน้ำรู้จักปิดก็บ้างไม่งั้นน้ำจะไหล长老说的要把自己，哎，修成像个水龙头，哎，要把它关掉，让它漏掉、漏掉。แต่แต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่ลองดูนะอาตมาก็เป็นคล้ายๆไม่ขี ตอนนั้นแต่ถ้าเดินจงกรมอ่ะ จะจะคิดธรรมะเยอะมาก เดินไปเทศจบไม่รู้กี่กันสนุกเทศแต่พอแต่พอมาทำสร้างจังหวะมันมันกลับมามีสติได้ได้ดีขึ้น มันมันไม่มันไม่เทศยาวไม่รู้นะ ลองดู他说他他说他自己啊因为每个人都会有这样的情境 你他说他自己，他就是在进行的时候啊，一路走过去，不知道讲了多少次了，就是讲了以后停了的，然后就开始重新讲了。 <laughs> 他说：“哎，但是他就换过来了，放下，坐下来做手部动作，然后做手动作的时候，觉知力比较强，他就停了，嗯，就不讲了。”嗯嗯。对变没？让他他他用眉，搞慢慢搞嘛，得陡升嘛。我猜着。他说做手动作就会。 调节力比较强，他们很快就会回来。可是我是惊醒以后很安静、心很平和的，然后坐在那儿，一开始就坐在那儿就就开始讲，就是那控制不住，这就是无常嘛。满脑，就好像啥子往出飞似的，兴可兴奋。 就好像觉得很激动，觉得哎呀，我就感觉到我师兄这儿做了一大队伍，在给他们在讲。อกว่ามองว่ามีนั่งเนี่ยมีลูกสิษย์แย่ๆนั่งเลยนั่งอยู่นะที่เขาที่ปะเทศกัมพูชาจังหวัดเทไทยเขาบอกว่าแย่ๆเลยกลับไปเมืองจีนระวังเขาไม่ถามเขาไม่นิมนจะไประเทศนะ

就是因为你才请他们上去讲一次话嘛。嗯，的意思就是说，在那个那个过程之中，自己内心里面经经常都在讲话，就是你要请上去讲话。แต่ก็ดีนะ ก็ดีมันกว่าจะได้เทศนะภาษาเนี่ยช่วงอบรมเด็กหูหนวกนั่นแหละได้เทศครั้งแรก ก่อนหน้านั้นมันอารมณ์มันมันแรงกว่านี้แต่นี้แต่มันก็มัน มันทิ้งช่วงไปอารมณ์ก็เลยไม่แรงไม่ได้เออแต่ก่อนมันอยากเทศแต่ตอนหลังก็เออเบาลง ก็ถังแล้วเนาะผักเดี๋ยวก็ไม่ต้องเทศแล้วก็就是说，在那个时候，他在那个时候，他也有这样的经历，有这样的经过，他就是他也好一段时间都在家里自己学，自己学。然后呢，哎，第一次就是去带那个小沙皮的时候，他才第一次去。没没 很暖，很暖啊啊！就是去拜那个拜那个耳到龙的人，那个龙哎龙人的时候，龙人的时候，他才第一次是上去讲去拜人。但是那个时候呢，已经经过了他经过了那一段时间了，在像上去讲的时候，就没有像那个时候在自己心里面讲的那么全面。已经经过了那一段时间，已经凉了。但凡但凡，kithet boy 呢？ พอเทศครั้งแรกนี่พออนะพออที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาลัยคนหูหนวกนะร้องไห้นะมาพอเทศแต่ตอนหลังชันเสร็จก็ เอา เอาอะไร เอากด เอาอะไรมาถวายเทศแล้วก็ที่เทศตอนเช้าใช่ไหมตหลังธรรมวัดเช้า พอหลัง ฟังชั้นแต่เขาไปหาซื้อกดหาอะไรมาถวายดีใจ那呃，当他讲完以后啊，那个就是哎，那个聋聋聋人学校里面的人啊。

就是那个记性非常的好嘛，就是讲的，就是很会讲了，已经就是不停在那里讲，真的很会讲啊， <laughs> 所以上去讲的时候，就感觉很感动，很感动。 <laughs> 但说会讲，但感觉自己有时候可能不太会讲啊。但是会讲，很会讲他说能说会道跟节制是两回事啊，是两回事。 <laughs> 但是我觉得这个，我在心里讲法的当中，其实我发现里边的嗔心特别多。 我每讲一个法，比如说我讲，呃，泰国的动中禅如何如何好，我马上就跳到另一个角色，就说，你看看我你们现在修的这个法，这这这我就开始， <laughs> 就是，然后我就说，看看你们一吃的，呃、都在那哎呀哇哇哇，阿弥陀佛阿弥陀佛，光在那计数，哎，呀，我一想哎呀错了，我赶快就，握 <laughs> 握手就回来，错，但是我又又讲，法又又，你看看你们这就这叫什么弘法？我这心，这，这不是嗔心这么重？哎我那。 เขาเพราะว่าเขาก็จะนักกะใจเทพใช่ไหม เทพแปสองห้าคนที่เป็นลองก็นะคะสองเวนี้เวนี้ใช่ไหม แต่แน่เดี๋ยวจิตใจมันก็ผูกเพิ่มมากับจนนามึงจริงครับ ตรุ่มนี้นะกับมันจริงเลยนะในเทปเลยนะเทปว่าว่าอ้าวคุณนั่งคุณนี้นะมันปฏิบัติธรรมทุกทางอ่ะที่ชี้ชี้คุณนั่งคุณนี้นะมันก็เอสุกเอพุกทอพุกทอที่มหายังใช่ไหมที่พุกทอพุกทอหรืออะไรสุกมงหรืออะไรขอเอขออะไรที่ขอขอติดกำเนื้ออะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็มันก็ไม่พอใจมันก็มีกอกมันก็ล็อกชี้คิดล็อกใช่ไหม全是嗔心ก็ ่เราเราไปไปไปไม่พอใจคนอื่นนะไปไม่พอใจคนอื่นแต่ต้องกลับมาดูตัวเองนะ กลับมาสร้างสติตัวเองบ่อย嗯，า时候要常常回来节制才行，要常常回来训练自己，训练才行。แต่แต่มีข้อแนะนำนิดนึงนะ ถ้าถ้าสมมุติเราต้องมาคล้ายๆมีคนสนใจปฏิบัติ แต่เขาเคยฝึกวิธีอื่นอ่ะไม่ค่อยอยากให้แบบประมาณว่า วิธีที่คุณทำมันผิด อะไรนะมันไม่ถูก มันไม่ใช่เพราะบางบางคนเขาจะแบบปฏิเสธไปเลยก็มีแล้วก็介绍一下介绍一 哎，他说，哎，如果有遇到这样的情境，比如说遇到一些人啊，来的时候话，哎，我他跟我们说的不同的啊，我们不可以去说别人啊，你说的不对，你说这个法不好啊，哎，你这样说起来，人家就会抗拒了，就会拒绝，这个东中嘛。对， <laughs> 真在对，我比也别说啊，你，你，法，这方法，这方法，这方法，这方法，这方法， 你去跟人家说，哎，只是学这个方法是最好的，人家是没办法接受的。แต่ที่จริงนะถ้าเราเข้าใจรู้สึกตัวมีสติจริงเราเอาสติเอาความรู้สึกตัวไปแทรกกับสิ่งที่เขาคุ้นเคยที่เขาทำก็ได้那如果我们真的有决心的话，真的有决心的话，你就会教他说，哎，你要，哎，他，哎，他在修什么方法都好，在里面他就会会教他去培养决心。嗯，ใช像，ไหม像ย่างมาว่าอย่าง หลวงพ่อประโมทนะท่านก็สอนประมาณแบบนี้นะแบบมีก็มีลูกศิษย์ที่ปฏิบัติในหลาย ๆ วิธีใช่ไหมไปไปถามท่านแต่จริงท่านก็ไม่ได้บอกว่าอะไรอะไรดีกว่ากันอะไรดีกว่ากัน แต่พี่นว่า ถ้ามีสติมันก็ดีทั้งนั้นแหละ就像龙婆巴莫一样的，他在吃药，他从来没有去说这个法门好或者那个法门不好，但是叫你有决心的时候，来你修哪一个法门都好，你只要有决心就行了。 มันไม่ได้อยู่ที่วิธีหรอกถ้าอยู่ที่วิธีมันก็อะไรก็มีครูบาอาจารย์ที่เข้าใจธรรมะด้วยวิธีปฏิบัติด้วยวิธีอื่นก็มีเยอะ习在门的呢，也有很多老师，他们也是法的很多很多老师。มาว่าที่จริงนะเมืองจีนชอบเลย นี่ยดูปักขอยืมหน่อยขอดูดูปักคำนะบางทีเนี่ยเราก็ยิดเต้านะยิดเต้ายิดเต้าได้กำมือจีนนะเราก็ใส่ไว้ใช่ไหมว่างๆรถติดเมื่อไหร่ก็ เอาเร我们盖着在手上，然后坐在纸上面。 什么时候塞车，我们就什么在那里截肢，ใช่ไหม就带用手术来截肢。แต่ไม่ใช่แบบแบบทำไปแล้วก็แบบประมาณว่าอยากได้ อยากให้แบบพ้นทุกข์อยากให้ถึงอมิตาพูดอะไรไม่ได้ไปคิดแบบนั้นนะก็รู้สึกตัวไปเฉย你只要觉知就行了，不要去起妄念、起欲望，说哎我要了苦，我要解脱，然后又在念佛或者什么的，不需要，你只要觉知就行了。หรือแบบ อมิตาพุทธอมิตาพุทธไปไม่ไม่อมิตาโพอมิตาโพไม่ไม่รู้สึกตัวพูดไปเฉยก็ไม่มีสติ对，就是说你就是在念阿弥陀佛阿弥陀佛，但是你没有觉知没有觉性的话，就念只是念，没有没有利益，没有意义。要是带着觉知念阿弥陀佛，对。念阿弥陀佛不会有觉知的。บางทีเขาบอกว่าที่ยังจังบอกว่าว่าถ้า ถ้าสบไปพุทโธพุทโธมีเอมีมีมีรู้สึกตัวไล่ไหมที่จริงก็ได้เหมือนคนไทยบางคนก็พุทโธ แต่คือแบบนี้นะ อย่างเช่น พุทโธนะเราพูดพุทโธใจเป็นผู้รู้ ใช่ไหม หรือว่าพุทโธก็กลับมารู้ใจ ว่าตอนนี้ใจเป็นแบบไหนก็ได้ 要是你念佛的时候，你要知道自己的心这个时候是什么、怎么样、是什么一个状况、什么一个状态、当下的心态。然后呢，或者你那个诶，刚才说了一个给忘了。老贝，统统的把，古巴禅他说了，puto，知如，puto，如每位老师都教导我们说念。 佛陀心知道念佛心知道在念，然后呢，要知道自己的心是什么样的一个当下什么样的一个状况。ใช่ไหมสมมติอมิตาพุทอมิตาโอมิตาอมิตาปุ๊บใจแวบไปคิดถึงใครก็ไม่รู้อ่าอ่าก็กลับมาก็เห็นใจที่แวบแล้วแล้ว你在念念你的心跑掉了打掉了去想谁不知道哎回来就好了是不是你想 ใช่ไหมก็เห็นเห็นเห็นใจเราแวบไปก็ตามมา里边有觉知就可以入法。对了，只要你有觉性就可以了，不用修什么法。แต่แต่ไม่ใช่บริกรรมเพื่อให้ใจมันสงบ หรือบริกรรมเพื่อให้มันไม่คิดอันนั้นมันจะเป็นสมถะใช่ไหม而不是说你念了以后让你的心里面没有妄念啊，那就不对了，那就是什么他地，或者念了以后，你的心会很安静，很宁静啊。 那个就是什么大病来的。嗯，因因为我们念了以后，那个心凉在那个火号上面，它不动了。จริงๆถ้าเราเข้าใจเข้าใจความรู้สึกตัวจริงๆมันทุกอย่างมันได้หมดแหละนอกจากไอ้ที่มันมันไปรู้อารมณ์ข้างนอกเนาะไม่ใช่รู้กายรู้ใจตัวเองนะไปเพ่งกระสินไปอะไรแบบนั้นมันจะจะมันจะไม่ได้ แต่ถ้าเนื่องด้วยกายเนื่องด้วยใจเนี่ยมันมันจะมีสติได้

ตอนใช้ในชีวิตประจำวันตอนเดินตอนทำอะไรให้รู้สึกกับการเคลื่อนไหวเสริมเข้าไปแบบนี้ก็ได้ พอเขาเข้าใจตรงนี้เองอ่ะมันจะค่อยๆลดไอ้ที่เขาเคยทำมาก่อนอืมว่าเ我们有些人他过去修的是是摩他定啊，那么这个时候可以介绍他们说，哎，在这层什么之中啊，我们在这层什么之中做什么啊，都回来知道，都回来觉知，啊，慢慢的他就会能够。 他自己就会回来了。因为慢慢的，你这个觉知力觉生越来越多的话，就会他自自己他知道了，他已经体他已经体验到了，所以他就能回来。อันนี้จากตัวเองก็ประมาณแบบนั้น แต่ก่อนก็ดูลมหายใจ สลับกับยกมือสร้างจังหวะตอนทำแรกๆเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้เชื่อวิธีนี้ทั้งหมดก็เลยทำสองอย่างนะสลับกันไปสลับกันมา แต่ตอนหลังก็ พอมันมีสติตัวนี้มันมากขึ้นลมการไปดูลมก็เลยแบบลดลงของมันเองไม่มีใครบอก和上网呢，他就小公子他自己经的经验啊，他过去呢，他也是修这个安那邦那量嘛，修观呼吸嘛。后来他来修这个动中禅，刚开始的时候他也是没，他也是不相信这个动常禅嘛，然后他又继续做这个手部动作，然后又在观呼吸嘛，啊， 然后就等于说，就是有时候就在手部动作，知道手部动作有时候就在呼吸上面嘛，就是转换放来放去。慢慢以后呢，他有了这个决心越来越强的时候，他自己就放下了。 มันก็ไม่ดิ่งไปสงบเหมือนเดิม มันมันก็ตัวตัวดูมันก็จะเด่น就是假使现在去观呼吸也好，去这个安那般那练也好，心也不会去粘在这个呼吸上面，就是心是在观。ก็บอกไว้แต่ไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องไปสอนตลอด想告诉你们，当时不要落在思维里面 先记得，先进的，嗯，先进的，不要去想。บางคน，บางคน，像这样，像得到好的东西，他 <laughs> 就想，他想分享。哎，觉得哎，得到了这么好的法，这么好的修行方法，直接共享，哎，直接又了断，就很想介绍我们的父母啊、兄弟姐妹啊或者朋友啊。 มือนมึงอย่างไรเอาเราก็ไม่ได้ทิ้งหลอกแต่เพียงว่าเราทำตัวเองให้มันชัดเจนขึ้นกลับมามีสติมากขึ้น น้ำสติเราจะได้ไม่รั่วไหลส่วนหนึ่งได้ส่วนหนึ่งแล้วก็พัฒนาไป คนรอบข้างเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่เขาสนใจเองเขาไม่สนใจก็เรื่องของเขา我们不是说不去不管他们，哎，去，哎，不去理他们，不是那样，我要把我们自己啊、 那么决心强大起来，增长自己，让自己的心呢净化自己的身心，然后呢自己的就是灵们修得越来越好，我们自己的改变，我们自己转变了啊，整个心态的转变呢，他们周围的人也能够感受到，因为你有自己的心的心态转变，就有个清廉的磁场，然后周围的人他就自然而然感化到，那么他就自然而然会来跟你学习。那如果他们不来的话，那也随他去，因为各有各的因缘。 เดี๋ยวกลับไปเมืองจีนเดี๋ยวจะมีเพื่อนถามหลายคนเนี่ย他说你回中国肯定会有好多人会问你，为啥？为啥？说你修好了吗？哦，好。然后งแล้วทำไมทำไมเปลี่ยนไปเยอะเลยไม่เจอเลย会问你说哎哎会很奇会会很好奇的问想问你说为为什么改变了那么多？ดีใจไหมใจเป็นไง 高兴吗？高兴高兴吗？对，对，对，对。คนอื่นมีอะไรอะไรอ่ะที่ที่ที่กวนเสกันลองทำดูลองที่กวนเสกันนี่นี่ที่กวนเสกันคนนี้ไม่เคยทำลองดูลองดูซออัพเพลงเนี้ย他说你可能没用过呃所以说所以说你自己的东西说出来给 这两天，嗯，这两天你内心你说的你是什么？你不是脚痛啊，然后身体面起的变化，就说真实真实的你自己经过体验的东西啊，嗯，或者今天，昨天，或者今天昨天昨天就是进行的时候就就那个什么，那 <laughs> 就一开始就腰痛，痛完以后就。 想着不理他，然后就到踝关节这里痛，后来又到膝关节，然后又不理他，然后就到那个肘关节又来痛了，变得很快，然后我就是那个心就很苦很苦，看到，然后就实在就回来截肢又不行，然后就突然就自己另外一个心就给他唱歌了，就在那里唱歌唱歌了以后就感觉心里就舒。服。 แต่ว่าเมื่อวานแม่เมื่อวานครับเป็นจงกรมตั้งแต่นั้นนางนางจงกอมแล้วมันปักยาวมันยาวเจ็บเจ็บเขาก็ปล่อยไปให้เดียวแต่เขาแหละแอมก็ปล่อยไปปล่อยไปสักสักหน่อยก็ว่ามึงเร็วเร็วมากๆมึงปล่อยไปมึงเขามึงหายที่นี่หายที่นี่มึงอยู่ในข้อเขาข้อเขาที่นี่ มันก็ข้อเขามึงเจ็บที่นี่มึงก็เจ็บครึ่งมาเจ็บครึ่งมาเขาก็ปล่อยไปเอกปล่อยไปเอกปล่อยไปเขาก็ไม่เจ็บหลังเขาด้วยก็เจ็บหัวเขา ว่าเขาก็เจ็บเลย พอว่าเขาเขาก็มึงกังเขาก็เปิ่อก็ไอ้ช่างมามึงแล้วแต่เขาแหละอยากเจ็บปวดเจ็บปเลอะไรเขาเลยก็เปิ่อไปเขาเลยก็หลับหลับแล้วก็เจ็บที่ข้อมือเจ็บข้อมือเจ็บข้อมือเขา พอ เจ็บข้อมือเขามึงก็เห็นว่าว่าอ้าวมึงก็มึงก็ทุกข์มากๆ ใจมึงก็เห็นใจมึงก็ทุกข์มากๆ ทุกข์มาก ๆ ใจทุกข์อ่ะ พอมาเจ็บที่ข้อศอกแล้วมันไม่ปล่อยแล้วถ้าปล่อยมันก็ไม่ทุกข์มากดี 他说：“你那个这个手，这个手肘痛的时候没有放下吗？所以那心那么苦。放下了以后心还苦还是什么？”是啊，一直我就我就老截肢，老截肢。啊，老截肢，然后这个截肢，然后这个手痛痛苦还是因为痛的苦还是心里面他后来自己生起来的苦。辛苦。辛苦。其这个这个已经不痛了是吧？对呀对呀。啊，卡波万瓦蒙。 มึงที่มึงเขาปล่อยไปปล่อยไปเขา มึงหลับแล้วใช่ไหมมึงไม่เจ็บแล้วใช่ไหมแต่ใจมึงทุกข์เองมึงเห็นใจว่ามึงทุกข์มากๆมึงทุกข์มากๆมึงมึงเห็นว่ามึงทุกข์มากๆค่ะมึงทุกข์ก็ทำไม่ไหวแลวก็จิตใจแลวก็ร้องเพลงร้องเพลงให้ฟังค่ะเพราะว่าพอร้องเพลงแล้วใจมันก็ปวดมันก็ผ่อนคลายไม่เป็นไร มันร้องของมันเองเนาะ ไม่เป็นไร เอาไปเป็นเหมือนยาแก้ปวด <laughs> 他说没关系，反正他自己唱的，就当做是药来解，来来止痛，止痛药。因为那个辛苦的不行了，实在，然后说唱个歌给你听吧。哈哈哈哈哈哈！要不然在门口，门口刚出来，刚个娃娃还轻害考换，还在换。 <laughs> 然后前天还有一个更有趣的就是。 呃呃，就也是在进行我，可能进行比较容易用功吧。嗯。然后就就就就老是看到那个心对着我笑，就跟他笑，笑完以后觉得自己像个神经病一样。 <laughs> 然后就说，我就我就我又回来截肢，回来截肢还是在那里笑，笑我就想控制不了了笑，然后就坐下来，坐下来以后， <laughs> 然后就突然有有一个情绪啊就很。 很那个很委屈那种，就想哭， <laughs> 那种很很伤心、很很失望那种啊。嗯，然后完了我就起来去尿问尿子说：“他哈哈哈哈， <laughs> 他回来。”嗯，王王工啊，王工，侬个侬个两种工作，侬爸侬妈在，侬个姨嘛，侬个姨会，侬个华老会，华老会考你个，侬个，我听讲没毕业呢，我好滴在啊。 บางดีใจเขาแห่งอย่างนั้น มันก็มังไปหนึ่งมันก็เขาก็มึงเห็นว่าตรงนั้นมป้าอย่างนั้นอ๋อดีใจหัวเลาะนาอย่างนั้นก็ดีใจหัวเลาะเขานี่ก็เปียงไม่ให้เขาหัวมันก็เปียงใช่ไหมต่ยเขาว่ามึงเปียงไม่ได้เขาก็หัวเลาะเองอ่ะ มึงมึงอย่าไม่ให้หัวเลาะเขามันก็หัวเลาะมึงองเอง พอสิ่งแรกอย่างนั้นเขาเปียงไม่ได้ดิก็ไปนั่งไม่เอาหนึ่งจมกองดิก็ไปนั่งนั่งนั่งที่ตังพอนั่งที่ตังเนี่ยเขา มึงมึงจุกไม่ให้เขาไม่ให้เขาอีมาก ไม่ไม่ให้กับหวานหรอกนี่ก็จิตใจมันก็ทุกข์อ่ะ มันก็ทุกข์มากๆทุกข์มากๆมันเศร้าอ่ะมันอยากร้องไห้อ่ะมันว่าจิตใจมันมันไม่พอใจขึ้นมาตัวอย่างเลยมันจะหัวเราะ มันจะยิ้มไม่ไม่ห้ามมัน เราแค่รู้มัน รู้มันไิรู้ไปเรื่อยแ้วส那时候无论他是高兴还是他他伤心，就只是知道就好了，只是知道就好了，不要去打压他。 不要去强扯强拉哎强强扯它มันเหนื่อยนะ อันนี้มันมันดีใจเราสิ่งเราจะยามันเหนื่อยก็ปล่อยอันนี้ก็ดูไปดู只是知道就好了，知道他在那里。เราก็ดูไปอัน知道他老不平啊。เขาว่ารอกไม่ม่เราอยากจะจบ เราอยากจะให้มันหายมันก็เลยไม่หาย แต่ถ้าดูเฉยๆอ่ะมันก็เป็นแค่ ธรรมดาของมัน มันหายไม่หาย เราไม่ไปกังวลไม่ไปทุกข์กับมัน他说因为因为想要它停啊你想要它停，它就不停呀、啊。那么你只是知道它在这里，知道它在这里啊，高兴或者不高兴啊，它它它停也好，它不停也好，啊，只是知道就行了。ให้不要去打压它，哎，不要去打压它。ให้ดูแบบนี้นะความดีใจก็เป็นตัวหนึ่ง สติที่ดูเห็นความดีใจก็เป็นตัวหนึ่งก็ดูแบบนี้ฝึกดูนะ知道又是觉性是一个知道一个在知道的然后那个高兴高兴是又是另一个啊就是这样它是分开的ความดีใจเป็นเป็นเป็นตัวหนึ่งสติที่รู้ว่ามันกำลังดีใจเป็นตัวหนึ่งอืมเจ哎这个高兴是一一个然后这个觉性是一个然后觉性是知道去知道它 อารมณ์อารมณ์หรือความคิดอย่างอื่นก็ดูแค่ดูแบบนี้แหละดู所有一切的妄念或者情绪什么状况的就是这样去知道它同样的嗯เราไม่ได้ห้ามแล้วก็แค่ดูมันมันจะหายไม่หายเรื่องของมัน我们不去打压它只是去知道它就行了然后至于它能否结束都没关系哎แต่ส่วนใหญ่ที่มันจะตัดได้ได้ขาด มันจะเป็นอารมณ์ที่อาจจะหยาบหยาบนะแรกๆเช่นไม่พอใจโกรธพอรู้ปุ๊บบางทีก็ตัดทันที แต่บางทีความสุขอะไรเนะ่ยมันมันมันรู้แต่มันก็ยังอยู่อะไรเงี้ย因为我们刚开始的时候啊，或者呢，我们这个诶、不高不满意啊、不高兴的这些情绪，它比较容易，你看到它，它比较容易灭。 就是苦的啊，嗔恨心它比较容易灭。可是你这个法喜啊，这个你高你高兴你开心的这个，它就比较难灭。嗯，难灭它就变成就很委屈、很伤心啊。因为你是压它。但是说如果觉性强的话啊，觉性强的话，你那个觉性看到了这个嗔恨心的这个，你满意不满意升起的情绪的话，它就比较容易灭掉。哎，但是高兴、满意的心绪的情绪呢，就是开心的情绪、愉悦的情绪呢。 他就比较难练，嗯，你为喜欢他。然后今天下午我做的手部动作的时候，我感觉我又到定里头去了。然后，呃，没什么念头就，但是我我知道可能感觉就是应该有定，然后我就拼命做手部动作，知道但是会弱一点那个感觉，嗯，那个能不能还是在定里头去去解决？然后你再。 在在那个电影之中，你知道外面的声音听到吗？听到。眼睛是睁开的，是吗？眼睛闭上。把眼睛闭上。啊，那我知道，困，中午睡了一下。 <laughs> 不是困的那种，闭上不是分层那种。好，我啊，好，你往里头三张碗煮菜嘛，他们多少我，什么甜叶嘛，什么甜叶嘛，我们哥哎，没米空气干烂嘞，没米空气干烂嘞，嗯，然后哎，副。 ข้างนอกที่เสียงก็เย็นอยู่แต่ก็มันก็ว่าไม่ไม่ง่วง แต่ก็หลับตาอยู่มันนี่แหละมันสมาธิสมาธิมากเกินไปมันก็มันก็สงบเกินไปก็ก็ออกมาทำให้ให้มันทำเร็วๆทำอะไรให้มันผ่อนคลายขึ้นให้มันออกมาจากตรงนั้นหน่อยให้มันคิดบ้าง因为觉性那个定力过多的啊，过多的话就是 说你那个偏那个什么，就是定力过多的话，它就很很紧。那么就出来，我要去增加定力呢，就是比如说，哎起来走啊，走快一点啊，起来走快一点，或者手部动作做快一点，还眼睛不要闭上。嗯。 因为那个眼睛，因为你本来那个定就比较多了，眼睛闭着的那个定力它就会一夜它睁不开啊，想睁，然后我还自己移动一下脚啊，这这些都知道，那眼睛就是睁不开。他不话，他ว่าเ话าก็ยังรู้ว่าว่不กอารมณ์มันพาให้ไม่เปิดแต่จริงตามันเปิดได้แต่มันอารมณ์ไม่อยากเปิดมากกว่าเราไม่รู้อืมนั่นก็ 其实呢，那个眼睛是可以睁开，只是我们的心不愿意睁开，而已，哎，不愿意睁开，那个一种情绪，一种定的情绪不愿意，啊，不愿意把眼睛睁开，其实是哪里哎，总可以睁开，谁不睁，睁不了，是自己的心不愿意睁，在那病定不舒服。嗯，哎，问题呢，读的呢，他睇嘅嚟，读，他睇嘅，读，他。 如果这个定力过多的时候，哎，那个什么听过多的时候呢，就把眼睛睁开，然后去看一下，周围看一下啊，看一下人家外面啊在做些什么啊，啊，那边人家声音啊是什么，就把把心给出来，不要盯盯盯。 ขาทำว่ามาเขาก็ไม่เคยปฏิบัติทำอะไร มาแต่ทำมันก็มีสมาธิอย่างนั้นมันมันเป็นแค่บางช่วงอารมณ์หรอกเนาะมันเป็นบางช่วงคือ他说只是有时候会是这样不是长期这样แต่ที่จริงเราทำแบบนี้มาเจ็ดแปดวันนี้มันก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะ มันก็ไม่มีอยไรงื่มารบกวนเท่าไหร่其实我们在这里啊七八天来啊 这样的定例已经会很多了，我们也没有受到外面的什么打扰，在这里的环境非常安静，很好。用功就七八天下来就有很多的病例了。嗯。妈妈，您生病了？哈。妈，您生病了？啊，没生病。问你怎么样？我我刚才就是在看腿，这脚麻的要死。我刚来的时候我。 就是呃上一个早晚课的话，我要花四次。嗯。我今天开始就可以，嗯，放两次就行了。อืมเราว่าเขาที่ที่เท้ามันเจ็บมากๆเริ่มต้องมาที่นี่นะเริ่มเริ่มแน่ที่ทำวัดเช้าเองก็นั่งก็ขึ้นชั่วโมงนะคงต้องเปลี่ยนเท้าสี่สี่ครั้งต้องเปลี่ยนสี่ครั้งแต่ตรงนี้แน่สองครั้งก็ได้แล้ว

างน้องไมเค่ทางรถทางน้องไมเคยไม่เปลี่ยนเลยนั่งหวังน้องก็มีอะไรเงียบเงียบนิ่งนิ่งใช่ไหมอ๋อ มันก็มี มันก็มีเจ็บปวด ก็เปลี่ยนนะนั่งก็เปลี่ยน ขัดสมาธิเปลี่ยนสติอะไรอืม但是啊，一样的有痛，也有逛，不是没有痛。นั่งสวดมนต์มันอาจจะเวลาขนาดนั้นอ่ะมันได้ แต่ถ้านานกว่านั้นเกินอีก สิบนาทียี่สิบนาทีก็อาจจะไม่ไหวเหมือนกัน他说在做这个烫呃上这个长老课的时候，时间还还可以，这个时间就是半个钟头还可以。但如果你做的比这个时间长一点呢，多十分钟可能就不行了。แต่ที่จริงอย่าอย่าไปเปรียบเทียบเนาะบางทีเราไม่ได้ฝึก ไม่ได้ฝึกเพื่อให้ร่างกายเรา พิเศษเหนือเหนือคนอื่นนั่งได้นานๆเดินได้นานๆไม่ปวดไม่เมื่อยเราไม่ได้ฝึกแบบนั้น ถ้าฝึกแบบนั้นโอ้สู้ต้นไม้ก็ไม่ได้ สู้ไก่ก็ไม่นะไก่นะกกไข่นะเป็นวันเลยนะมึงแน่我要去跟人家比，我们也不是为了去，就是去来去训练这个量这个功夫做。 那如果你要去，诶，量这个做工呢？你要认为自己比人家更厉害，做的时间更长的话，你要跟人家比的话，你是跟树比呢？那你就没得手比了。 <laughs> 那你别说是跟树比了，是跟母鸡比也比不上。因为母鸡它在孵鸡蛋的时候，它整天都坐在里面， <laughs> 都没动。后。 <laughs> นั้นเรามีขาเรามีร่างกายมันเจ็บอะถูกแล้วถูกแล้ว บอกมันถูกแล้ว因为呢我们有我们有身有脚有腿哎有痛了对了因为有身就肯定会有痛แต่ก็เจ็บกำหนดรู้ว่ามันเจ็บใช่ไหมพอสมควรก็กำหนดรู้แล้วก็ค่อยเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนเพราะความไม่ชอบ แต่รู้ตัวก่อน แล้วก็ค่อยเปลี่ยนค่ะอ่า我们呢哎就是 有痛了，我们知道痛的时候，我们知道我们的脚痛痛了，真痛了，哪个痛都好啊，就是痛了，我们知道我们真痛了。痛了以后呢，我们看一下，不要马上就换了，看一下我们的心态什么样。因为我们换姿势不是因为不是因为内心里面不满意去嗔恨心才换的啊，我们要看一下自己的心态。对开，养一点，要不很累他们，养一点呢。 ถ้ามันรู้สึกว่าปวดรู้สึกเจ็บอะไรยั้งนิดนึงดูมันก่อนแล้วค่อยกำหนดเปลี่ยน稍微忍一下，先看一下它的变化，看一看心态的变化，看一下身体的变化，然后再换。我就是说，呃，看它痛一下，忍一下还可以，就轻松一点，可以忍不住，可以等一下，哎，没那么没那么麻，就感觉。嗯，然后它ก็ เห็นเห็นเขาสักหน่อยสักหน่อยเขาว่าอย่างทนได้จนู่นะก็ไม่เหมือนกล่องก็ มันก็ชามันชาแต่ว่ามันไม่ชาเท่าไหร่ก็พอทำได้ อยากก็เหมือนกันนะมดเห็นอาหารแล้วอยากกิน ก็รู้ว่าอยากกินนะย่างนิดนึงก่อน เพราะว่าถ้าเรากินด้วยความอยาก มันจะอร่อยมันจะดื่มตัวไปใช่ไหม

好吃就带走，那么你忍一下，稍微再停一下，然后再来吃，带着碱性吃。这个时候是有碱性在吃的。吃进去就就算了，吃进去就就就算了。哈哈哈哈哈哈！完蛋，天要给先切除别的，先切除别的。哈哈哈哈哈哈！我行，买了，可以，楼梯廊，OK，你。 还有没有？嗯，那个就是现在原来觉知的时候是有意识的。嗯，这两天好像是经常会感觉很奇怪，哎，我怎么在觉知早上起来走路时候都会。嗯，他不多他差是多十万门没讲，一讲到十块门。 จงใจรู้มึงตั้งใจตั้งใจได้จังถึงไปมึงคิดไปรู้แต่เขาดีสว่างมึงก็รู้สึกว่ามึงอ๋อมึงจะทำก็รู้เขาก็มีขึ้นมามาทำงานมีรู้สึกตัวขึ้นรู้เองอย่างนั้นจับจับได้รู้สึกตัว而且那个浅浅的情绪会带走一段时间还是如果情绪大的话我马上会觉知虽然不灭可是我还是一直觉知着直到它灭为止 ก็่อถ้ามีมีอารมณ์เกิดขึ้นมาก็เรียงเรียงนะเขาก็รู้รู้ว่าวาตาย เขาก็ยังรู้รู้ให้เขาหลับค่อยรู้ถึงหลับอ่ะไม่ไม่ต้องไปพยายามจะตามมันนะ不用不用去跟着指导ไม่ต้องไม่ต้องพยายามตาม มันมันจะดับไม่ดับก็ช่างของมันถ้าถ้า灭不灭随他去不用跟着他指导 ถึจะ只要ทำสบายๆโยมก็ ยกมือเดินให้มันสบายขึ้นเนาะให้มันสบายขึ้นอย่าลดลดความตั้งใจตรง要不ั过于专注？因为你去控制知道，不要对过于专注。那么你放松，放松自然知道。它灭也好，不灭也好，你只是知道就行了，就很放松。嗯，พยักหน้ารู้สึกไหม现在在头在两头知道吗？ 一会儿知道，一会儿不知道。哈哈哈哈慢慢读，慢慢读，哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。嗯。嗯，嗯，哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。嗯，哈。哈哈。哈哈。个哈。哈嗯。哈哈。哈哈。哈哈。哈嗯。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈嗯。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈哈。哈嗯，哈哈。哈哈。哈 เราบอกว่ากกงข้าวดีก็รู้สึกว่าดีกกงข้าวมีรู้สึกว่าทำให้เป็นธรรมชาติของเรานะธรรมชาติของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน แต่เราเอาเอาสติเข้าไปรู้ตามธรรมชาติของเรา บางคนอาจจะ นิ่งๆบางคนอาจจะเฮฮาบางคนอะไรก็ธรรมชาติเป็นแบบนั้น แต่เราก็แค่ตามรู้ใช่我们就自然的知道就好了每个人的性格不同啊 有些人可能比较内向，有些人比较外向啊，每个人的性格不同。但是呢，我们自然的知道就好了，自然知道。啊，那是外向外向型的容易知道；，还是内向型的？他没有，他这里无论有每个人性格不同不同啊，自然知道，你知道你自己的，人家知道他的。คือเดี๋ยวสตีมันจะไปปรับเขาเองคืออันนี้มากไป ดีใจมากไปมันจะปรับเอง หรือนิ่งซึมไปมันก็จะปรับของมันเอง觉性呢，他慢慢他自己会去调整。比如他很高兴呢，决心才会去调整他。比如你不高兴呢，不满意、伤心呢，他决心他自然会去调整。嗯，有了决心以后，他自己会做工作。嗯。แต่ปล่อยให้เป็นธรรมธรรมชาติของเราแล้วก็ค่อยค่อยดูมันค่อยเห็นมัน我们顺其自然啊，然后自然知道。 宋体这样，比如我们是怎么样的，我们现在是怎么样，我们就是怎么样的，然后跟知道就行了，自然知道。我现在真正瘦了吧，我连续都不再吃到。嗯。就所有的。我懂你那趟龙骨来的，调到龙骨。รู้สึกตอนนี้ผ่อนคลายขึ้นไหม这个时候有没有感受到自己比较放松，心比较开开？ เมื่อกี้มันนิ่งไปเมื่อกี้มันนิ่งไป刚才就过于诶，就是那种过于比较不比较安静诶专注。นิ่งนิ่งไป นิ่งไปนิ่งแบบนิ่ง就是比较静，刚才叫静。คล้ายๆแบบนี้อันนี้มันมัน它就是定，比较比较安定，刚才是定的比较比较静。 เดี๋ยวคนนี้พ่เศนนี้คนนี้ต่างหากอะไรมันพิเศษไม่เดี๋ยวไม่เจบเดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพิเศษคนเดียวคือใครยัน关键这个怎么样？他说，假如有时候等一下，最后你对人听。 哈哈哈哈哈哈哈哈！你当小灿，小灿。没有。嗯，就是去年也有参加，就是国内组织的禅七，呃，就是中国传统的就是参化头的那种。嗯。呃，就是我感觉参加完之后，就是从侧面像印证了，就是洞庭禅是非常啊，究竟很好的。好像这个法是可以。 呃，就是，其实是互相印证的啊，相应的。呃，然后我想说的就是，呃，其中它有一点啊，比如说它这个进行就很慢啊，我就没有采取它的那种进行。嗯。但是就是说它那个，就是我觉得到最后也是一种关心啊。嗯。比如我们在生活当中啊，就是陷入到很大的境界里。 你你你你的觉知力不够嘛？啊，你你就看不过去那个境界，啊，完后就会很苦。呃，就是说他我我试着用他的那个方法，就是呃，问一个是谁，当你卷进去的时候，你问一下是谁，啊，好像他这是可能是一种以望之呃之望吧，但是你问了一个这个是谁之后，呃，会有效果，就就被止住了，啊。 我觉得就是，呃，就想说的是这个，呃，节制一下，节制一下，节制一下。想说什么？我就想，就想问一下，呃，这样对不对？这样可不可以？可以。啊啊！啊就就是说我明明是修动中禅的啊，还用其他的方法。但是我觉得啊，包括我去呃，在我们青海那边有一些西藏的师傅的开示我也听了，我觉得法都是相通的，只不过是用了各种的。 不同的方式，嗯，看所应。อเขาบอกว่าเขาพิธีเนี่ยเขาก็ไปเข้าโคที่เมืองจีนอ่ะเมืองจีนกลุ่มก็รู้ไอ้ปฏิบัติธรรมรู้คิดอ่ะรู้ใจในอะไร มันถึงว่าเรามีเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็รู้เขาใช่ไหมเขาบอกว่าเขามันก็รู้สึกว่าแต่ครั้งหนึ่งจงบอกว่าแม่มึงละมือที่สมถะอย่างนั้นช้าช้าหนึ่งช้าช้า นะเขาก็ถ้ามีความคิดหมายถึงว่ามีอารมณ์เกิดขึ้นมาแล้วจิตใจมันเข้าไปในอารมณ์มันออกไม่ได้ออกไม่ได้ค่ะ เพราะว่าที่ครูบาอาจารย์สอนว่าว่าถ้าถามว่าใครเป็นใครเป็นใครเข้าไปมาเป็นใครเข้าไปในอารมณ์ก็ถามว่าแต่ค่ะเพราะว่ามึงรู้สึกว่าอย่างนี้มึงดี ถามว่าใครเข้าไปเป็นใครทุกเป็นใครหรืออะไรนะก็ว่ามึงรู้สึกว่าใจมึงก็ตรงนี้มึงก็มึงก็มึงก็มีว่าของใครเลย เขาทำอย่างนี้ได้หรือเปล่าเพราะเรามาพวกที่หลวงพ่อเจงหาศักดิ์เขาก็ขุกอย่างนี้แต่ว่ามึงไม่อะไรก็ได้หรือเปล่าก็ขุกอย่างนี้ที่จริงก็คนอื่นถามก็ก็ดี แต่จริงถ้าเรามีสติจริงๆนะสติก็จะถามตัวเอง แล้วก็จะถอนออกมาเองเหมือนกันอืมอ说诶其实呢诶这个问啊 你这个问我是谁啊？那因为是在思维里面是有意识的去问啊。那如果有觉性的话，觉性他就自己会知道，嗯，他自己会去解决，他自己会出来，嗯，那有觉性会更好。是，我觉得因为我们在禅堂里啊，也积累了很多经都会获得很好的转变，啊，就包括那会儿出家的时候，其实感觉自己进步很大，但是回到了生活当中，我觉得生活。 带来的各各方方面面是很厉害很厉害的，就是你有的时候真的是一下子就被卷进去，根本就没有还手之力的。你你你你你你以为在这个禅堂上练了很多功夫了，回去要去对战了，实际上你就是败的一败涂地的。 <laughs> 所以说有的时候真的是一败涂地，看到自己一败涂地。 <laughs> 看不到这些。他们说啊，他们说，他们跟老师说啊，他们说。 เข้าคบกล่งนี้อ๋อ มึงก็วางคิดว่าว่าเออมาครบเมนียมึงก็ดีแล้วมึงก็ดีมางมาแต่ มึงก็กลับมาที่สังคมกลับมาที่บ้านไม่ว่าชีวิตประจำวันไม่ได้ทำงานเจออะไรเยอะแยะแต่มึงสู้ไม่ได้จริงๆมึงสู้ไม่ได้มึงก็ 去赢什么，你只要知道就行了。啊，不用去赢什么，只要知道就行了。什只要知道就行了。ไม่ทันก็ไม่ทันไม่ทันก็ช่างมัน能能够看到了，能够看透了就看到，没看到呢就没关系，随他去吧。ทำเท่าที่ได้ทำเท่าที่ได้ค่อยๆ做我们自己能够做到的就好了。แต่แต่ก็แต่ก็ต้องมีเวลาซ้อมในแต่ละวันบ้างคือใช่ไหมก็ ตอนเช้าตอนเย็นเราก็ทำในรูปแบบเสริมไม่ใช่มารอแต่เข้าคอแล้วนั้นก็มันก็เหมือนนักกีฬาก็ต้องซ้อมแข่งแล้วแพ้ก็ไม่เป็นไรก็กลับมาซ้อมใหม่อืม但是呢，我们在我们在家，我们的争取时间啊，早晚我们都去争取时间来训练，不能说哎，我们 诶，第一次来长修啊，然后结束以后呢，就把它扔掉了，等下一期来长修的时候再来，再来用功。那么他肯定就就那个什么的，就像我们那个他举了个例子，说像我们在那个运动、运动、运动员一样啊，他平常他的常常他要训练，他不训练等到运动比赛的时候再来，那当然不行了啊。我们不可以说等他来长修的时候再来用功，在家的时候要争取时间用。 知道自己能够知道的就好。他这一的感觉完全不同。我感觉我在生活当中很多受益，很受益。包括我这次来，我就想的是，因为生活中遇到困惑了，我觉得我这个觉知力不够，所以我来赶快练，练了就是回去生活当中要用。嗯，我就这样做的。但是我在生活当中很用力的。 很能感觉到很多的，我，就是说小的方面啊，可能能感受到很多。嗯，刚才说的是大的。啊，大的偶尔能，那肯定，那种太正常了。那否则的话，我们就开悟了，别管了。对，小的我觉得大家真的是能感受到很多受益的地方，随时随地的东西。那就是你的那个欲望太大了，对面积，这个就是要用在关键时刻嘛。但是你太大了，那你憋苦了吗？那不就？ 相当于你从生活当中都解决了一些苦。题。比如，比如说啊，就是给尊者说一下，就是说呃，人类的，就是人类， <laughs> 的，就就说这个情感吧，我跟这个人的感情很深，有很深的情感，他走了。 啊，我说我提起决心来，啊，走了就走了吧，我一点都不流泪， <laughs> 啊，我的决心很强， <laughs> 我不流泪，对吧？所以说，我跟这个人的感情很深很深，他走了，阿江走了，我的那种根本就是止不住的，你哪有那个决心？因为我觉得我是一个活生生的人，我有感情，它是很自然的一种流。 啊，不是说我啊，我我有决心，我就把这个看过去了。嗯。 <laughs> 等你等你这个来。对，他说现在怎么样？ <laughs> 现在跟你，现在怎么样？现在怎么样？现在能看到下，清晰。现在轻松吗？哎，我接一，不接。刚才刚才在说的时候，刚才比较激动。 มื่อกี้ก็มีอารมณ์干啥事情拿出来说，对，然后往外这尊尊者开示过，就我是想跟说他สอบ要把你翻来翻给他看嘛。เขาบอกว่าเขาก็เป็นเป็นคนใช่ไหมถ้าเขามีรักกลางสามพังกลางสามพังกลางหมายถึงว่าถ้าสามพังกลางรักตรงนี้นะเขาตายแล้วเขาตายแล้วก็ถ้าเขามีสติแล้วเขาไม่ต้องให้แล้วมั้าก็มีสติก็ทำอย่างนี้แล้วมั้งทำอย่างนั้น นี้อาจารย์ไปนะใช่ไหมบอกว่าว่าถ้ามีสติแล้วเราก็ไม่ต้องห้หรือว่าไม่ต้องเศร้ามึงหรือไม่ต้องเศร้าหรือว่าอะไร มันก็แล้วแต่ระดับสติระดับปัญญาของแต่ละคนบางทีเราก็มีสติแต่ก็สติไม่ไม่มากพอมันก็เศร้า ก็ไปร้องไห้ แต่สติมากขึ้นนิดนึงก็พอเห็นมันเศร้า มันก็กลับมาได้ไม่ถึงร้องไห้อย่านะหรือบางคนเข้าใจความจริงแล้วว่ามันก็มันก็เป็นธรรมดาของร่างกาย 它就看每个人的觉性和智慧啊。我是说，那么如果觉性智慧呢比较弱的时候啊，他肯定就会说，哎，就是每个人境界不同啊，每个人的层就是那个层次不同啊。哎，比如说，他有些人他的觉性强啊，觉性智慧强，他有了智慧带真实的真理了，那么就是。 代表他不爱啊，那会这样子是讲有爱，是他不会流眼泪，也不会说伤心啊。那在那个碱性就会再稍微低一点的话，他或者他会有，也会有这个情绪升起来，伤心的情情绪升起来，但也不用流眼泪，你看到了他就灭了啊。那么再低一点呢，哎，他或者就是哎，情绪升起来以后，他没看到他。 ไม่ใช่ ว่าเราจะบอกตัวเองว่าห้ามเศร้าไม่ใช่นะ不是说我们要自己说要打压自己说不准伤心不是那样แต่พอพอเราเห็นจิตมันเริ่มเศร้าแล้วเริ่มดิ่งลงไปแล้วเราก็สร้างนะมาถึงเราก็หาอะไรให้มันเรียกสติกลับมาใช่ไหมแต่เป็นหายใจก็ได้จะพลิกมือก็ได้ มันก็จะกลับมา那当我们看到我们觉性啥讲看到我们的心想要伤心 心的那个我们的决心会把我们心给放回来。你稍微动一下手或者什么，把心给放回来。เศร้าได้ แต่กลับมาให้ได้可以伤心，可以伤心，可以流泪，但要懂得回来。บางทีพอเราพอเรายิ่งไปห้ามว่าเราไม่ต้องไม่เศร้าตอนอะไรมันจะเครียดมันจะเลยกลายยิ่งทุกข์ 我们去打压，去强制说不许伤心，不许流泪，那么心会那么就是有时候那种的，人感觉就是，比做一个正常的啊，就是越修正常，可能这方面也是一种体体会吧。我觉得生活中的这种啊，你就是带着决心的话，可以把它当变成你的助缘。 呃，比如说阿江走了之后，但是呢，我们回过头来有决心的来看这些事情呢，其实受到了很大的加持，学到了很多很多东西。就是说，我虽然很伤心、很难过，但是学到了很多东西，推着我觉得好像很很有进步。ว่าที่สามเอกังที่เอปะเหตุปัจจัยก็ว่าวาสนาก็ดแต่ที่ที่อาจารย์ไปใช่ไหมเขาก็เศร้าสุขเขาก็ ็รู้มา มันก็ มันก็ดีกับตัวเองนะ มันก็มีช่วยกัน แล้วก็อาจจะให้กำลังใจไม่อะไรจะเป็นเขาก็รู้สึกว่ามันก็เป็นดีตอนนี้อาจารย์กำ้ลอยู่ที่ไหน这就是我阿甘鹏จ师在哪里不知道ไม่ได้อยู่กับคุณนะ ไม่อยู่เตียงนะ 有个江有没？阿阿阿江在我的心里，在 <laughs> 我们大家的决心，在我们的心里。嗯，那我想问一下，阿江真的在哪里？ <laughs> <laughs> 然后谈话完，对啊对啊，张江鹏，这係正正天正正阿張江鵬做天来咁。哦。至少知道嘛，龍命。เพาะเราไปเห็นสมมติว่าอาจารย์เป็นเป็นรูปร่าง เป็นจิตใจแต่จริงแท้จริงมันไม่มีจริง因为如果我们在相上面看那同时色，这回啊，人啊，谁要 เราคิดว่าจิตใจตรงนี้แล้วมันก็ไปเกิดไปตรงนั้น ที่จริงเพราะว่าจิตมันยังไม่เข้าใจความจริงนะมันเลยไปต้องไปเกิดแบบนั้น แต่จริงพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เห็นว่ามันไม่ใช่ มันไม่ใช่แบบจิตดวงเดียวไปเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ มันไม่有心没有那样的ไม่มีวังแล้วใช่ไหมจิตใจมันก็เกิดดับอย่างที่ตอนตอนเรายังไม่ตายจิตมันยังเกิดดับเลยใช่ไหมไม่ต้องรอตายจิตมันก็เกิดดับเหมือนกัน因为心没有，就是没有一心了，没有那个心，就是说是在那个地方，就是停留在那个地方，永恒不变的啊、明白吗？เมื่อกี้อย่างเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้อารมณ์อารมณ์แบบ

แต่ว่าท่านตายแล้วไม่เกิดก็แล้วแต่แต่จริง ท่านก็อยู่ในทุกหนทุกแห่งอ่ะ就是他呃老师他死了以后他不再生也没也没关系这个不重要重要的是他哎在在处处他都在ลมอยู่ที่ไหน在每个地方ลมอยู่ที่ไหน ลม在哪里 โอ้โหเออเออเขาบอกว่าลมอะเขาบอกว่าลมพันก็พันตัวพังที่ตัวพังตัวเองลมผ่านก็มีลมในตัวเราก็มี มีมีทุกที่อะแหละลมในตัวเราก็มี在我们身上划过，对不对？我们也接触到，对不对？你说哪一个地方没有风？ตรงไหนไม่มีลมบ้าง 哪个地方没有风？哪有在这个世界上有没有哪一个地方没有风？ในดินก็มีลมนะในเด็กก็มีลมในหินก็มีลม石头也会有风，这个铁也有风，泥土也有风，哪个地方没有风？ไม่มีที่ไหนไม่มีธรรมะ没有一个地方没有风，然后你就会知道啊，阿江在哪里。 แต่จริงอาจารย์จะอยู่ไหนก็ไม่ได้สำคัญนะสำคัญว่าเรามีสติหรือเปล่าเนี่ย是是诶，阿江在哪里？这个不重要，最重要的是我们有没有觉醒，这才是最重要的。没三天，没三天，没三天。我我昨天没听懂的问题是吗？昨天小餐的时候，有记者说，那个入定的时候，关念头就是练那个皮肤审案了。 我是不是理解错了，还是我没听懂这句话？哎，昨天阿江说你啊，他说你要利用这个定律来看你的，就像刚才说的，看你的心理所出现的情况，是不是念头？啊？嗯，情绪念头都一样。就是打坐的时候入定了，他有时候啊，就经常就是有时候想安静一下的时候，呃，其实不是粘着，是观察，还是观察自己，就是如果。 是关着自己的念头的话就。เขาถามว่าเมื่อวานท่านหนูบอกว่าว่า ถ้าเราเอมีมีสมาธิหนก็ให้หนึ่งไปมาดูความคิดขึ้นมาดูความคิดให้ อ๋อมนถามว่าว่าเขาฟังไม่เข้าใจเป็นยังไงมันไม่ใช่ความคิด เป็นคล้ายๆอะไร มันไม่ใช่ความคิดเนาะ บางคนเขาพอมีสมาธิ ดูว่าตอนนี้มีปิติ ปิติมากขึ้นก็รู้ว่าปิติมากขึ้น ปิติหายไปก็รู้ว่าปิติหายไป รู้ว่ามีความสุขอะไรนะคือมันไม่ใช่ความคิดนะพวกนี้มันเป็นเป็นอะไร เป็นเวทนาที่เกิดขึ้นนะ เวทนาที่เกิดขึ้น หรือว่าเป็น เป็นจิตตาบางอย่างที่ปิติสุขอะไรนะมันมันเป็นเป็นความรู้สึกนะมันเป็นความรู้สึก บางคนก็ดูความรู้สึกที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ 因为呢，有些人他是这样的啊，当你这个有这个啥，呃，呃，有这个定义的时候啊，因为你有这个定义的时候呢，你就会有有这个受出现嘛，乐受啊啊，嗯，或者你就会去看有些人他就会这样去看你的乐受，这个时候呢是什么样一个情况，什么状况，或者看了乐受灭了以后就有苦受起来呀，他就利用他这个定义来看他内在的情绪情况啊，内在出现的情绪。 ไม่มันไม่ใช่เป็นความคิดแต่แต่ไม่ไม่ได้แบบไปตั้งใจจะดูให้มันละเอียดนะมันก็ก็ดูไปเรื่อยๆ ไม่ได้ไม่ได้ว่าอยากจะดู ไม่ได้ว่าอยากให้มันหาย ดูมันเกิดดับดูมันเปลี่ยนแปลงไป我们只要过于真过于专注 比如说，哎，你来看，你就有，就是有意的、注意的或者专注的来看，起了欲望的来看，那样的啊，那么那样呢就不行。你只要它自然升起来，然后它自然看到。啊。比如说，你举个例子，我这样做的时候，嗯，念头升起了，我看到了啊。嗯。如果我这样做的累了，我就这样做，做一点别的起来。 ความหายใจก็มีมีคิดเกิดขึ้นมา เราก็รู้ อ้าว มีคิดเกิดมามีความคิดออกมา เราก็รู้คำว่านี่คือไม่ใช่ก็ก็ดูได้ ก็ดูได้ ได้เลยเพราะที่จริงคนที่ดูลมหายใจ ถ้าจะดูให้เป็นวิธีฝึกสติก็ต้องดูแบบนั้นแหละ ไม่ใช่ว่ากำหนดลมหายใจให้มันสงบ แล้วก็หายใจเข้าก็รู้หายใจเข้า หายใจออกก็รู้หายใจออก คิดขึ้นมาก็รู้ว่าคิดนะ สุขก็รู้ว่าสุขก็รู้ไปอย่างนี่มันเป็น其实就是修安那邦那量里修观呼吸，它就是这样修的啊。哎，它不是说你只量在这个地方量，不是说只要安静啊、宁静。那么它有妄量升起来，你知道有妄量，有这个内在有情绪啊，高兴不高兴升起来也是知道，它也知道แล้วก็หายใจเป็นธรรมดาไม่ใช่แบบไปพยายามกำหนด

ถ้ามันฟุ้งมากก็อาจจะเรียกสติกลับมาหน่อย ก็ก็ได้ แต่แต่ไม่ใช่ว่าต้องทำแบบนั้นตลอดอืม要是要这样做的话，有时候呢，你那个你那个哎，比如说散忘的时候啊，那个心很散忘，就可以深呼吸，就把这些给放回来，但不要常常这么做。ก็เหมือนยกมือตั้งยังหวะบางทีก็ทุบมันบ้างบางทีก็บางทีก็ธรรมดา 就是在做什么动作是不样的，自己来这样是这样，โอเคนะไก่าปัจจัยอยู่นะอีกชั่วโมงหนึ่งก่อนทำวัด在上网อ之前呢，也要还要指引。上网课这里结束不要说话。แต่เปิดปากกินอาหารได้ แต่อย่าเปิดปากพูดมาก但是不要说话可以吃东西啊那就行那就行那就行那就行啊ไป嗯好了我们给 ようもねよくよくば飲むから。